But you gotta put in work, work, work, work, work, work, work You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work You don't no hands for me. Take it to the ground, pick it up for me.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 Il est 6h59, midi avec vous. Content de vous retrouver avec euh, le Morning Rap NB tous les matins, toute cette semaine. On se plein de sons. Entre 6h et 9h, il y a plein de cadeaux aussi à gagner avec euh, notamment Rihanna, euh, son concert au Stade de France, la compile Planète Rap 2016 et puis, qu'est-ce que j'oublie La L'enceinte aussi, Monster Backflow. On va détailler tout ça dans un instant, mais juste avant, on va faire un point sur l'actu. Le premier de, de ce mardi, ouais, 26 juillet avec avec euh, Rémi qui est là. Salut Rémi. Ça va Mehdi La pêche et toi bah Ouais, comme tous les matins, on est là. Et eh bah ouais. Avec euh, un point sur la météo avant l'actu tout de suite, ça dit pas le temps. ouais, bah du soleil pour tout le monde aujourd'hui, même si euh, quelques gouttes de pluie sont attendues dans le nord-est, un règne bien méchant. Ça va pas durer bien longtemps, le ciel sera bien dégagé dans l'après-midi principalement et dans les régions du sud. Les températures ce matin, on a 11 à Beauvais, 13 à Orléans, 14 à Reims et à Lille, 16 à Saint-Etienne et à Paris, 17 à Strasbourg, 18 à Lyon, 21 à Bastia, 22 à Marseille, au meilleur de la journée, 20 à Cherbourg, 22 à à Brest, 24 à Lille et à Rouen, 25 à Beauvais, 26 à Paris, 28 euh, au Mans, 29 à Limoges, 30 à Lyon, 31 à Marseille, 33 à Perpignan et 36 dans les arènes de Nîmes. Et puis la pollution, c'est pas ah trop mal. Ouais, 36 c'est pas mal. Euh, la pollution, ça va. Les indices compris entre 3 et 5, 5 à Lyon, Marseille, Nice, Montpellier, Perpignan et Toulouse. Ah, et Ibiza, Mike Posner arrive juste après l'actu des 6h. Une nouvelle grève chez Air France à partir de demain et jusqu'au 2 août cette fois-ci. Ce sont les hôtesses et les stewards qui entrent dans la danse. Les syndicats euh, veulent peser sur les négociations concernant l'accord collectif du personnel, un mouvement euh, qui intervient bien évidemment au pire moment pour la compagnie. 70% des vols moyens courriers resteront assurés, 90 pour les longs courriers. Si vous devez prendre l'avion, eh bien vous pouvez vous renseigner directement sur le site d'Air France. Un nouveau cas de grippe aviaire en Dordogne, malgré le vide sanitaire, les contrôles ont été effectués en fin de semaine dernière. Un coup dur pour l'éleveur concerné qui est sans ressources depuis 6 mois et qui attend les premières indemnisations. Euh, ces 24 000 canards sont en cours d'abattage. Le mystère qui plane toujours autour autour de la mort d'Adama Traoré. Le rapport d'autopsie euh, ne se prononce pas et évoque l'absence de cause immédiate de décès. Une infection grave avait été évoquée dans un premier temps, mais elle ne serait pas la cause de la mort du jeune homme de 24 ans. La famille demande une contre-autopsie qui sera menée dans les prochains jours. Elle continue d'évoquer la possibilité d'une bavure policière. 19 euh, morts et 25 blessés, c'est le bilan d'une attaque au couteau qui s'est produite au Japon. Un homme a fait irruption dans un centre pour handicapés à l'ouest de Tokyo. Il s'agirait d'un ancien employé de l'établissement dont les motifs reste inconnue. Il aurait affirmé vouloir débarrasser le monde des handicapés. L'individu est actuellement en garde à vue. Euh, il a avoué les faits. Il a réussi son pari. Solar Impulse a atterri cette nuit à Abu Dhabi. C'est donc la fin d'un tour du monde qui a commencé en mars 2015. L'avion qui fonctionne à l'énergie solaire a parcouru 42 000 km. Et puis du sport avec le mercato qui se poursuit alors que tous les clubs se préparent à entamer une nouvelle saison. On a parlé des transferts de Pogba euh, de la Juve vers Manchester ou encore d'André Gomez qui s'est engagé avec le Barça. Le Real de son côté est resté un petit peu plus sage et n'a pas fait d'annonce fracassante malgré tout. La Maison Blanche n'a pas dit son dernier mot. Le club serait bien tenté euh, par l'idée de renforcer euh, son entrejeu. C'est sur Marco Verratti que le Real aurait acheté son dévolu. On pas sûr que ça le fasse, hein. surtout après le départ de Zlatan. Le boss parisien Nasser Al Relaifi euh, compte sur l'Italien. Il a d'ailleurs refait signer jusqu'en 2021. Ouais, en plus c'est le petit chouchou du, ah PSG et des supporters. Il va pas partir comme ça, Marco Verratti. Ça dépend. Après le Real, s'il pose les billets. Ah bah ça c'est comme tout. Hein. Ah. <laughs> il, hein. suffit, de poser les bons quoi. C'est tout quoi. Rémi, <laughs> on tout à l'heure tout à l'heure. Allez, d'ici une petite demi-heure, il est 6h03 sur Skyrock. Bon mardi, j'espère que vous allez bien, que la nuit euh, s'est bien passée, courage si vous allez bosser. Euh, peut-être déjà au taf, en train de vous réveiller, en train de vous préparer, en train de déjeuner, peut-être en ce mardi matin, avec euh, plein de cadeaux. Tout à l'heure, la roulette va tourner, la compile Planète Rap 2016 a gagné avec euh, l'enceinte Monster Backflow. elle est déchirée en plus, l'enceinte, elle vaut 200 euros. C'est une enceinte qu'on peut mettre dans l'eau, ça va tourner là tout à l'heure. Et puis, dès que vous entendez deux titres de Rihanna à la suite, vous envoyez Rihanna par message 72020 et vous repartez avec 5 places directes pour euh, son concert samedi au Stade de France. un événement Skyrock. Et puis on se fait du son là tout de suite pour vous accompagner.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 Oh, non. Ah ouais. Non, non. J'aurais pas trop là, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la fausse à la télé. Je pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi, partout, quand tu m'attendras du rémel sous les cils. Nos photoportraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je toujours te faire pire. Non, non. J'ai pas tout fait pour te perdre, mais j't'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman. ça, va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. T'es au travail J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides, tes cheveux blancs. Allô maman, je crois que t'as besoin, de repos. Allons-nous-en. J'aurais ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir je parle à la faucheuse. La nuit, je me réveille en nage, sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là, je suis partout, tant tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu, heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire, c'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles, encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman, allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman, allô maman, que t'as besoin, je crois que t'as besoin, allons-nous-en pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir, me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, Bobo, Bobo, allons-nous-en allô maman Ça va pas fort, j'ai peur du temps, allô maman J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman j'crois que t'as besoin, je t'as besoin de repos Allons-nous-en Ouais maman, ça va Et c'est SCH qu'on va écouter à l'instant sur Skyrock avec Allo Maman. Il est 6h10. Dans un instant, Alonso à écouter avec euh, Binta. Mais juste avant, nouveau son US tout de suite. Pitbull avec Florida. Écoutez ça, le son s'appelle Green Light. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light. Mr. 305. Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys. You know what time it is. give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. I wanna make it ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing. Like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light. So I can run through it like and step on the gas. Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready what I asked for. I got a passport, Mr. International. I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest, Serena Venus, flow of genius, smoking Venus. You never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me feeling. so I'm trying to ride out. sommes les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du gars en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore des boules sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout, on a de la nuit, c'est une du lourd. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves, des fous Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. 26 juillet aujourd'hui, vous êtes sur Skyrock avec euh, à 6h17 le nouveau son à français de Alonso des euh, Psychiatres de la Rime. On va écouter Binta, il y a Beyoncé qui arrive. Beyoncé avec Hold Up hein, pour la suite du son. Le morning rapper NB dès le réveil, Beyoncé et Jules aussi version Skyrock de Emotions. Concert Vous l'avez attendu, le moment est venu. Rihanna, la tournée des stades en France avec Skyrock. Le 19 juillet au Grand Stade de Lyon, le 23 au Stade Pierre-Mauroy de Lille et le 30 juillet au Stade de France à Paris. The Anti-World Tour avec Skyrock, avec la participation exceptionnelle de Big Sean en première partie. Les places sont déjà en vente sur livenation.fr. Plus d'infos sur rihannanow.com. Le Radio Disneyland Paris à Disneyland Paris, c'est le nouveau spectacle Mickey et le magicien. Un truc de ouf Avec plein de personnages Disney. Par exemple, tu as Mickey qui touche une boule à neige et pouf Olaf apparaît Repouf La robe d'Elsa se transforme comme par magie. Et repouf On a tous les bouches ouvertes et on applaudit. Découvrez à Disneyland Paris le nouveau spectacle Mickey et le magicien. Et pour une visite jusqu'au 28 septembre, profitez des deux parcs Disney pour le prix d'un. Conditions et réservations dans certaines billetteries sur disneylandparis.com. Le morning rap R&B. 6h 9h sur Skyrock. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille Je sais pas pourquoi je déraille Perdre lunettes sur le zen Millions de vues en 24 heures Mon frigo n'a plus peur Petit frère change de père Un clip on les met en sueur Et lendemain dans le père T'entends du T'entends du PNL. Dans le ou dans ville, on a vie La jungle, elle s'envoie ravie. Et j'ai mes affaires, du sucre dans ma bouche amère. La mif sous un soleil plein, tu touches, on touche le salaire. quoi on fait ce qu'on peut, toi reste en chien, toi reste en chien. Je majeur traverse le ciel. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Dans ce de la monnaie, j'ai pas de j'ai des sous. TTF, IGT, EMZ, des bisous. Même adresse, personne ne nous enquête. Personne ne nous enquête. Personne ne nous enquête. Dans, dans le vide, vois le monde en entier. Le monde en entier. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis sur une plaquette taille Je sais pas pourquoi je déraille On voyage It's the morning. The morning. The morning. Le morning rappé R&B. Wake up. Wake up. 6h, 9h sur Skyrock. slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. Something don't feel right because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. It's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy, jealous or crazy? Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down they don't love you like I love you. Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your sheets. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you. But y'all know we were made for each other, so I find you and hold you down. Missing, say, hold up. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love me like I love you. it's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, five star, sexy loving in the car. Like make that wood, like make that wood, holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Hold down, they don't love you like I love you we're I look in the mirror and say, What's up? What's up? What's up? What's up? I hop up up up, bed and get my swag on. I look in the mirror and say, What's up? What's up? What's up? What's up? C'est Jojo Joel sur Skyrock. Rappé RB non-stop. C'est Jojo Joel sur Skyrock. non-stop Je rêve de thunes de voyage J'en ai besoin vu mon âge Prenez des shorts dans le bagage On va changer de paysage Tête dans la lune puis sur terre Je vois les oiseaux s'envoler On dit souvent que c'est les gens plus bactères Qui seraient prêts à tout donner Je suis trop fort de caractère Comme mes potes qu'on est faut que je les raisonne. J'envoie des sons venisant la mort. Je me vois partir sous se nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul, je parano. Faut pas qu'on me laisse, même par amour. La mise est fraîche, je parano. Elle a fait des mèches, je suis parano. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le je me laisse aller. c'est qu'un arrive au hasard, donc pourquoi aller Je fais ce que je peux pour mes potos, et eux font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment, je peux sauter, je prends la vie comme un tournoi. Tu veux t'évader, partir de là, alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes, je fais que t'as fait comme un chinois. J'envoie des Et eh ouais, et euh, comme ça dès le matin et jusqu'au soir, hein, avec euh, le morning rap RB pour vous accompagner euh, pendant toute cette semaine entre 6h et 9h sur Skyrock. Il est 6h28. Joule, on va l'écouter avec Emotions en version Skyrock. Dans un instant, on va écouter Justin Timberlake avec Can't Stop the Feeling, mais juste avant, on va faire un point sur l'actu de ce mardi. On est le 26 juillet, Rémi est là, en place, en face de moi. Et avant de développer l'actu, un point sur le temps. Salut Rémi. Bah, salut Mehdi. Et puis bah, du soleil pour tout le monde aujourd'hui, même si quelques gouttes de pluie là sont, attendues dans le nord-est. Hein. Bon, ça va pas durer bien longtemps, rien de méchant. Le ciel va être bien dégagé dans l'après-midi, principalement dans les régions du sud. La pollution, c'est pas trop mal. Les indices sont compris entre 3 et 5, 5 à Lyon, Marseille, Nice, Montpellier, Perpignan et Toulouse. Et puis les températures 12 degrés à Alençon, 13 à Lorient, 14 à Lille et à Poitiers, 16 à Paris et au Havre, 17 à Nancy, 18 à Lyon, 19 à Carcassonne et 22 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 20 au Havre, 22 à Saint-Brieuc, 24 à Lille et à Amiens, 25 à Biarritz, 26 à Paris, 27 à Bordeaux, 29 à Mâcon, 30 à Lyon, 31 à Marseille et à Toulouse et 34 du côté de Montpellier. Le son numéro 1 en France, Justin Timberlake. Euh, c'est bien prononcé Timberlake. moyen. <laughs> c'est la prononciation du matin. Justin Timberlake. Timberlake. Euh, <laughs> Juste après l'actu, c'est parti. Le mystère qui plane toujours autour de la mort d'Adama Traoré, le rapport d'auto autopsie ne se prononce pas et évoque l'absence de cause immédiate du décès. Une infection grave avait été invoquée dans un premier temps, mais elle ne serait pas la cause de la mort du jeune homme de 24 ans. La famille demande une contre-autopsie qui sera menée dans les prochains jours. Elle continue d'évoquer la possibilité d'une bavure policière. 19 morts et 25 blessés, c'est le bilan d'une attaque au couteau qui s'est produite au Japon. Un homme a fait irruption dans un centre pour handicapés à l'ouest de Tokyo. Il s'agirait d'un ancien employé de l'établissement dont les motivations restent inconnues. Il est actuellement entre les mains des policiers. Il a avoué les faits et aurait affirmé vouloir débarrasser le monde des handicapés. Et si la Turquie rétablissait la peine de mort, c'est ce qu'a laissé entendre le président Erdogan. Le chef de l'État estime que c'est le peuple qui le veut et que le gouvernement doit entendre ce que le peuple dit. Une nouvelle constitution va être élaborée avec l'opposition. Les discussions d'ores et déjà commencé. Un rapport qui fait froid dans le dos, il a été publié hier par une revue médicale britannique. Les chercheurs estiment que des dizaines de milliers d'enfants pourraient naître avec des malformations dans les prochaines prochaines semaines. Euh, conséquence de l'épidémie Zika en Amérique latine et aux Caraïbes véhiculée euh, par les moustiques. Dans 80% des cas, euh, l'infection passe inaperçue. Il n'existe à ce stade aucun traitement efficace. L'épidémie devrait s'étendre d'elle-même dans deux ou trois ans. Le premier bébé atteint de graves malformations au virus en Europe est né hier en Espagne. Les flammes qui continuent de ravager des milliers d'hectares de forêt en Californie. Les autorités parlent de l'équivalent de 10 000 terrains de football américain par jour. 20 000 personnes ont dû fuir leur maison. 3000 pompiers sont sur place, mais seulement 10% du sinistre euh, sont maîtrisés. Un dramatique fait divers hier à Perpignan. Un bébé âgé de 20 mois a échappé à la surveillance de sa grande sœur âgée d'une vingtaine d'années. L'enfant est tombé du deuxième étage d'un immeuble. Les pompiers sont rapidement arrivés sur place, mais n'ont rien pu faire pour le sauver. Il a réussi son Paris Solar Impulse à atterrir cette nuit euh, à Abu Dhabi. C'est donc la fin d'un tour du monde qui a commencé en mars 2015. L'avion qui fonctionne à l'énergie solaire a parcouru 42 000 km. Et puis les premières sanctions qui tombent à jours des JO de Rio. 13 sportives russes ont pour l'instant été officiellement déclarés non éligibles et c'est pas prêt de s'arrêter. 7 nageurs, et 3 euh, rameurs et puis 2 haltérophiles et un lutteur. Ok. Il n'y aura pas d'athlètes quoi. Bah pour l'instant, en tout cas, il y en a déjà pas mal. 13 en moins, euh, bon, il y en a beaucoup, mais encore 13 autres et puis ça commence à être un petit peu réduit. <laughs> Retour de l'actu dessus tout à l'heure, Rémi À tout à l'heure. Allez, d'ici euh, une petite demi-heure, là, même pas, puisqu'il est 6h31. On est mardi là aujourd'hui, mardi 26 juillet. Bon réveil, bonne matinée. Courage si vous allez bosser en train de nous préparer. Euh, ce matin. Dans la demi-heure qui arrive, il y a l'horoscope qui se prépare. Et puis euh, du son aussi écouter avec euh, Justin Timberlake qui a annoncé son retour. Alors c'est pas pour tout de suite, hein, c'est pour début 2018 l'album prévu de Justin Timberlake.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 I fly so high, no ceiling when I'm in my I got 9 h sur Skyrock. Le diable me remet dans le mal, veut que je l'emmène en bas, afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal, j'ai tellement déconné maintenant je bats, mais c'était pas la White Widow. J'ai du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer c'est commencé Quand, quand, quand, quand, quand, quand Le diable me remet dans le mal Elle veut que je l'emmène en bas Afin de fumer la White Widow Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je Mais c'était pas la White Widow j'ai du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des celles à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de Belzébuth. J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience. J'ai tout gâché pour cette épouse extravagante. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la White Widow fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. pas mes jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète. On avait tout pour être bien, mais je tentais déjà comme elle. Je sais que j'en trouverai pas comme elle, on visait la comète déconné, J'ai déconné, C'est toujours la même rancœur. Si elle veut pas se taire, je peux pas le faire à sa place. L'amour se transforme en guerre. Et tout s'arrête quand elle déclare sa flamme. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la white widow. Fais du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Mes Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je mes Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fautes Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer c'est commencé Quand, quand, quand, quand, quand, quand Le diable me remet dans le mal Fait que je l'emmène en bas Afin de fumer la white weed Et veut me parler à huit Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je balle Mais c'était pas la white weed J'ai fait du mal à ma petite Le morning Le morning Rap and R&B 6h-9h sur Skyrock What's happening, what's going on, it's your girl, it's still live I'm here right now, Skyrock Radio You know what it is, turn this up This the number one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. get Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like toes everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't fuck with me. Estelle once said, tell me cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you thinking. Rapping, I know what you drinking. <laughs> Rap singer, chain blinger, holla at the next chick soon as you are blinking. What's your persona about this Americana? Rhymer, am I shallow? Cause all my clothes designer. Uh, dress smart like a London bloke. Before he speak, his soup he spoke. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spirit, but I still talk that cat ass. Cause a lot of wags wanna hear it. And I'm feeling like Mike at his baddest. Like the picture they gladdest. And I know they love it. So they hit with all that rubbish. Would you be my lover? Would you be mine? Would you be mine? Skyrock, il est 6h44. Bonne matinée avec le son de Estelle et Kenny West. C'était American Boy. Dans un instant, l'horoscope et dans un instant, Vita et Jules aussi. Leclerc. Philippe, t'as racheté des tablettes, sonne pour le lave-vaisselle Ah oui, deux paquets de 45 tablettes avec 40% de tickets Leclerc. Ah super. Mais je suis super. C'est parce qu'on gagne encore plus à être fidèle au moins cher qu'avec la carte de fidélité Leclerc. Le lot de deux paquets de 45 tablettes vaisselle sonne tout en un, variété standard, est à 13,65€, soit 8,43€ le kilo, avec en plus 40% en tickets Leclerc. 20 modalités dans les magasins participants. Produits irritants et dangereux, respectez les précautions d'emploi. C'est vrai, 40% de tickets Leclerc sur des produits de marque comme ça Ah bah, c'est super On retrouve Patrick en direct du tour à Rodez pour l'étape des grands plateaux. Oui, un grand plateau, chez hein, Ibis, sur lequel j'ai posé, alors notez bien, un café, un œuf à la coque, une madeleine chaude, à croissant, une pomme et un jus de fruits frais. Et zut, ah bah j'ai oublié de prendre du sucre. <laughs> J'y retourne. Cet été, à partir de seulement 35 euros la nuit chez Ibis Budget, vous aussi faites le tour de France des hôtels de la famille Ibis. Conditions et réservations sur ibis.com. Ibis, Ibis Styles et Ibis Budget, des marques corps Hôtel. Un R&B pour euh, vous accompagner, Les 6h45. Dans un instant, Vita et Jules, ça les dérange, mais juste avant... L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Eh oui, votre puissance euh, amoureuse, comme chaque matin euh, dans le morning, votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5. Alors qui est pas bien aujourd'hui Qui est pas bien Les versos, les cancers, pas bien du tout. 0 sur 5 de puissance amoureuse, toute petite forme. Vous allez passer la journée tel un fantôme. Les gens ne prêteront pas beaucoup attention à vous. 1 sur 5 pour les taureaux et les scorpions. Une journée très moyenne s'annonce ce matin déjà. Vous serez pressé d'être à demain. 2 sur 5 pour les lions et les poissons. Des regards seront tournés vers vous. Soyez attentifs. Les célibataires, l'amour est pas loin. 3 pour euh, les euh, vierges et les béliers aujourd'hui en ce euh, mardi 26 juillet. Vous êtes bien et vous serez drôle. Surtout élément très important pour plaire à votre partenaire. 4 sur 5 pour les capricornes et les sagittaires. La journée s'annonce très bonne en amour, en célibataire ou en couple. Vous ferez l'unanimité et puis 5 sur 5 de puissance amoureuse pour les balancer les gémeaux. Super journée en amour quoi que vous fassiez, votre partenaire sera à vos pieds. Vous êtes les meilleurs, profitez. Allez, bonne matinée, bon réveil avec euh, le son de Skyrock. Dans un instant, euh, il y a... Euh, qu'est-ce que je vous prépare Calvin Harris avec Rihanna pour 16 is what you came for et peut-être deux titres de Rihanna, si c'est le cas. Il y a 5 places pour son concert au Stade de France. Et juste avant, ça les dérange. Voici Vita et Jules. Quand je parle, je fais. Rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop on peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait. Je m'étais quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh, Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse parler, vas-y, laisse faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Mon marche à la parole, J'ai ça les dérange, je ça les dérange, je qui sur Mon marche à la parole, J'ai ça les dérange, je ça les dérange, je qu'ils On en a rien à foutre. Pas, pas, pas de bluff, pas d'effet, on est comme on est. m'analyser, moi je tiens toujours ma parole. Oh, Ils m'ont fatigué, faut de sa idée à trop m'analyser, moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laissez parler, vas-y, laissez faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des ton mal paré, dans deux sales affaires. Nous on marche à la parole, j'ai besoin ça les Je crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On tient nos promesses, de paroles. Et qu'est-ce que ça peut te foutre quest ça peut te foutre On va d'où on vient On va d'où on vient. Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parlé, dans deux sales affaires. Nous on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent sur notre dos. Nous on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent sur notre dos.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 Elle fera une petite apparition. Le tournage est prévu pour euh, pour l'automne et on vient de l'écouter là avec Calvin Harris. C'était This Is What You Came For sur Skyrock. Il est 6h53 et je vous rappelle qu'aujourd'hui, comme euh, tous les jours là depuis quelques semaines, dès que vous entendez deux titres de Rihanna, vous envoyez par message Rihanna au 7 20 20 et vous repartez avec 5 places pour son concert avec Skyrock. Ce sera au Stade de France là samedi. Et ouais samedi qui arrive, ça approche dans quelques jours. I need a Drake, c'est pour la suite du son. On va l'écouter avec One sur Skyrock 6h53. Bon mardi. 100 places de concert Rihanna au Stade de France avec Skyrock. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite. Envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. 65 centimes plus coup d'un SMS. Skyrock, Skyrock. Number one radio station. Skyrock, Skyrock, Skyrock. Baby, I like your stuff.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 Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Skyrock, hip hop, hip hop, Skyrock, hip hop and R&B.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 C'est mardi 26 juillet, là, aujourd'hui. Il est 7h du mat tout pile. Il y a ceux qui nous écoutent euh, en se levant hein, pour aller bosser. Et puis, euh, il, y a, ceux qui sont en vacances, qui, vont peut-être aller. c'est le chassé croisé de la nuit et du, matin, en fait. <laughs> ceux qui se lèvent pour aller bosser. Et, ceux qui dorment. Et ceux qui vont aller dormir. Après une grosse journée, une grosse, soirée de, fête, peut-être, en sortant de, de discothèque ou de soirée autre. 7h du mat, on fait un point sur l'actu tout de suite avec toi Rémi, comment ça va Bah ça va, j'ai la pêche moi. Ah bah, tant mieux. Et on commence par le temps, la météo, comment elle va ah bah va bien la météo, on a du soleil aujourd'hui pour euh, tout le monde, bon un petit peu de pluie mais très très légèrement ce matin euh, sur le nord-est, ça va pas durer, le ciel va être bien dégagé dans l'après-midi, principalement euh, dans les régions du sud. Les températures ce matin, 11 degrés à Beauvais, 13 à Orléans, 14 à Reims et à Lille, 16 à Saint-Etienne et à Paris, 17 à Strasbourg, 18 à Lyon, 21 à Bastia, 22 à Marseille, dans l'après-midi il fera 20 à Cherbourg, 22 à Brest, 24 4 à Lille et à Rouen, 25 à Beauvais, 26 à Paris, 27 à Laval, 29 à Limoges, 30 à Lyon, 31 à Marseille, 33 à Perpignan et 36 du côté de Nîmes. La pollution, et c'est pas trop mal, hein. les indices sont compris entre 3 et 5, 5 à Lyon, Marseille, Nice, Montpellier, Perpignan et Toulouse. Dans un instant, Ken Jones a écouté avec Don't Mind, mais juste avant l'actu, les 7h01. Une nouvelle grève chez Air France à partir de demain et jusqu'au 2 août. Cette fois-ci, ce sont les hôtesses et les stewards qui entrent dans la danse. Les syndicats veulent peser sur les négociations concernant l'accord collectif du personnel, un mouvement qui intervient bien évidemment au pire moment pour la compagnie. La compagnie qui table sur 70% des vols moyens courrier euh, assurés, 90 pour les longs courriers. Euh, si vous devez prendre l'avion, vous pouvez euh, vous renseigner dès maintenant sur le site d'Air France. Un nouveau cas de grippe aviaire en Dordogne malgré le vide sanitaire. Les contrôles ont été effectués en fin de semaine dernière. Un coup dur pour l'éleveur concerné qui est sans ressources depuis 6 mois et qui attend les premières indemnisations. Ces 24 500 canards sont en cours d'abattage. La montagne qui continue de tuer même en été, il faut être Prudent, un alpiniste chypriote et un randonneur normand ont trouvé la mort hier dans deux accidents différents en Haute-Savoie. Les victimes sont décédées sur le coup. Plus de souris ou de lapins sous le scalpel des collégiens et des lycéens. L'annonce a été faite euh, hier par le ministère de l'Éducation nationale. La dissection euh, de certains animaux en cours de sciences et vie de la Terre est désormais interdite. Euh, seuls ceux qui font l'objet d'une commercialisation pourront être analysés dans les établissements. Du sport avec le mercato qui se poursuit. Tous les clubs se préparent à entamer une nouvelle saison. D'ailleurs, on en parle reparlera. Mais ça joue demain du côté de Monaco pour euh, le tour euh, éliminatoire de la Champions League Monaco contre Fenerbahçe. En tout cas, on parle ce matin transfert, Pogba de la Juve vers Manchester ou encore André Gomez qui est engagé avec le Barça. Il y a eu des gros coups quand même de fait. Mais le Real, eh ben, resté euh, plutôt sage hein, pour l'instant, n'a pas fait encore d'annonce fracassante. Malgré tout, la Maison Blanche ne lâche pas l'affaire. Le club serait bien tenté par l'île de renforcer son, son entrejeu. C'est sur Marco Verratti que le Real aurait jeté son, dévolu. Pas sûr que ça fasse, hein, surtout après le départ de Latane, Le boss parisien Nasser Al-Relaifi euh, compte sur l'Italien et l'a d'ailleurs refait signer jusqu'en 2021. Et puis on a parlé des Bleuets hier qui sont champions d'Europe depuis dimanche. Pas question euh, de faire l'impasse sur les Bleuettes. L'équipe de France féminine des moins de 19 ans est actuellement en train de jouer son euro. Eh bien, elles se sont qualifiées hier pour les demi-finales après une victoire 2-1 contre les Pays-Bas. Euh, prochain match jeudi. Eh, mais on est trop fort au foot. Hein. grave. Masculin, féminin, on arrache tout quoi. Hein. On gère. Bon, à part le France-Portugal où malheureusement on a mm. perdu, mais bon, on arrive en finale quoi. Ah ouais, c'est quand même un, voilà, un beau parcours parcours. un bien sûr. Et tiens, tu parlais de, Pogba, peut-être le transfert à 120 millions d'euros. Euh, Rémi Pogba, pour le moment, est aux États-Unis. Hein. il est tranquille. il est à Miami, ouais. Miami, ils ont arboré les, euh, les, t-shirts de, NBA, tout ça. Yep. Et puis en plus, il a reçu la visite de son agent euh, Mino Raiola. Et, que font hein, Pogba et, euh, et Griezmann aux États-Unis bah, ben, Ils jouent au foot. Ah ben voilà. <laughs> ils sont sur un terrain et, voilà. Ça, ils fument aussi un peu la cigarette électronique. Ça, ah bon ça fait une petite polémique, ça. Ah, un qui Pogba ou Griezmann ou les deux sur, un yacht, Pogba, ouais. Pogba sur un yacht avec la cigarette électronique. Pris flagrant Mmh, ok. Bon, à tout à l'heure, Rémi. tout à l'heure. Vers 7h30, retour de l'actu. Il 7h04 sur Skyrock. C'est mardi. Bonne journée, bonne matinée. À l'écoute de Skyrock avec euh, peut-être deux titres de Rihanna. Euh, dans l'heure, si à deux titres de Rihanna, vous envoyez Rihanna par euh, message au 7 20 20 et vous repartez avec 5 places pour son Stade de France qui aura lieu samedi. Événement Skyrock, Rihanna. On va l'écouter là dans l'heure. Peut-être deux titres de Rihanna et Ken Jones là tout de suite. Ah, c'est Don't Mind. voilà Enchaîné à Black M juste après le tout nouveau. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, don't matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da, Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. you know I love on mom. She said, Hola, oh, como esta? She said, why? She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabase. And I said, bullet. No matter where I go, go. you know I love them. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. Said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, fuck he gon' say. Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me.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 Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. To me. She said, Hola, como esta? She said, Konnichiwa. She said, pardon my French. I said, Bonjour, my da, And she says, I And I said, Nabule. No matter where I go, go.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 She said, konnichiwa. She said, my French. I said, bonjour, my Then she says, I pass it. And I said, I bullet. No matter where I go, you know I love them all. Nouveau, nouveauté, nouveau son. monde me regarde. À travers mon innocent je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime. Je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais Je suis français. je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne, fier d'être le fils de Monsieur Diallo, éternellement insatisfait. À suivre. Black M qui remet les choses à leur place hein, avec euh, ce son par rapport à ces petites histoires. Là. Il y a quelques semaines, Black M, on va l'écouter avec son nouveau son. C'était euh, Je suis chez moi. Dans un instant, tiens, en parlant de Black M, euh, la, section. dans la section, il y a Black M bien sûr, mais il y a Maître Gims aussi. Maître Gims qu'on va écouter avec Ma Beauté. Mais juste avant, nouveau son, Major Laser avec Justin Bieber. Le son s'appelle Cold Water. À écouter maintenant. What else can we do when we're feeling low? 7h11. sur Skyrock, rapper RB non-stop.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 C'est le morning en RB pour vous accompagner tous les matins, toute cette semaine, 6h-9h sur Skyrock avec Jules aussi, Emotions arrive. Et ça, c'est bientôt. Skyrock, t'offre ta toute nouvelle compile Planet 2016. Planet, 2016. Plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Exclusive. Signé Skyrock. Avec le nouveau Joule, Maître Gims. Maître Gims. Le nouveau Soprano. Soprano. Ça, plus un le nouveau SCH. Premier sur SCH. Tips Harmony. Designer. Skyrock Radio. Radio. Écoute Skyrock à tout moment. On voit roulette au 72020 et gagne ta nouvelle compile Planète Rap 2016. Avec en plus, en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat étanche et insubmersible. Planète Rap. Planet Planète Rap. Planète Rap 2016, la compile officielle pour un été. Promets sur le rap. Pa, pa, pa, roulette au 72020, 65 centimes plus coup d'un SMS. Alors c'est cool d'habiter seul Grave, ça m'évite pas mal d'allers-retours. J'avoue que la fac c'était un peu loin de chez tes parents. Eh, ça m'évite surtout des allers-retours entre mon canapé et mon lit. Vous aussi, adoptez le concept fort de nos En ce moment, le canapé convertible et Mur est à 229 euros au lieu de 289. Sur présentation de la carte gratuite IKEA Family, détail sur IKEA.fr. IKEA Olivier a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's. Alors il croit qu'il peut tout remporter, même ce Grand Prix de moto. Oui, mais Olivier, c'est chez McDonald's que tu gagnes à tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août. Voir règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. T'es prêt à prendre la route des vacances, Martin Je suis au top Regarde Flash, nouvelle plaquette de frein, nouveau filtre d'habitacle et nouveau filtre à air Waouh Et j'ai tout commandé sur oscaro.com On va déchirer sur la côte, Martin Comme Flash McQueen et Martin, prenez la route des vacances avec Oscaro. Et en ce moment, pour toute commande sur oscaro.com, bénéficiez de 15% de remise sur votre contrôle technique chez Sécuritest et Autosécurité. Voir conditions sur le site. Oh, les vacances commencent bien Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. 6h, 9h sur Skyrock. Morning. Rap, le morning rap et RB. Jamais Skyrock t'a offert autant de musique dès le matin. I in Cruise the lean, the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then the bullet, you bandit killers understand me. I got broads in Atlanta, twisted to be in the family. Credit cards and the scammers, <laughs> hitting the looks in the van. Legacy, family, why is it look like a panda? Going out like a Montana, honey killers on their hands. Legacy, family, why is it family? Package full, Danny, selling ball, candy. Man out the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then they pull up your bandit, hope the killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, chasing the leanest, sipping fountain. Credit cards and the scammers, wake up beside you, shoot, let designer, over to let shoot. They be acting rats, I know we clapping shoot. I be pulling up stuff in the finest you. I got plenty just stuff with Bugatti, but look how I try to Black and six, phantom. Why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas for feelings. I feel it, pull up in the finest, no niggas, they come and kill you on the counter. Broly is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got people pull up and they get it. I got niggas, discount for digits, say you make you a lot in the money. No killers pull up in the end, baby. CTD pull up in the killer, baby. Call a feeling, it, feel it, gon' feel it, baby. Lips up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. This how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby, you it. Chop the dawn, doing business in the brave, doing the doing the doing the feeling. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas. Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bando. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, way and see, panda. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man, on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then nigga pull up your bandit killers understand me. I got broads in the land, twisted the in the fan. Credit cards and the scammers, hitting the links in the van. Legacies, fan. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacies, fan. Why is he panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then nigga pull up your bandit. Hope the killers understand me. panda, panda, panda, panda, me laisser, t'as le choix. Je suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, je t'aime bien habillé ou en pyjama. Coiffé ou avec les pinces. Des fois, tu sais pas où t'as mal, suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Y a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. j'pense pense à toi quand je suis dans ma piscine. Y ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. j'pense pense à toi quand je suis dans ma piscine suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bisou, oh, oh. dans mon bisou, oh, t'es mon bisou. Je suis de toi, je veux mon bisou. Euh, Maman Maman Mal il est 7h29, euh, c'est mardi aujourd'hui, on est le 26 juillet, Rihanna dans un instant, peut-être deux titres de Rihanna, si c'est le cas, il y a cinq places qui vous attendent pour son Stade de France samedi avec euh, Skyrock, on va écouter Work là dans un instant, Rihanna avec Drake, juste après un point sur l'actu. Le sport, la météo avec Rémi et on commence par la météo. Salut Rémi. Salut Mehdi. Bah, la météo c'est pas mal du tout aujourd'hui. C'est une journée encore estivale avec du soleil pour tout le monde même si on a quelques petites gouttes de plus ce matin là dans le nord-est. Enfin sur le nord-est ça va pas durer et puis le soleil va finalement s'imposer surtout surtout si vous êtes euh, sur les régions du sud. Les températures ce matin 12 degrés à Alençon, 13 à Lorient, 14 à Lille et à Poitiers, 16 à Paris et au Havre, 17 à Nancy, 18 à Lyon, 19 à Carcassonne et 22 à Marseille. Au meilleur de la journée il fera 20 au Havre. 22 à Saint-Brieuc, 24 à Lille et à Amiens, 25 à Biarritz, 26 à Paris, 27 à Bordeaux, 29 à Mâcon, 30 à Lyon, 31 à Marseille, à Toulouse et 34 du côté de Montpellier. La pollution pas trop mal, les indices compris entre 3 et 5. 5 à Lyon, Marseille, Nice, Montpellier, Perpignan et Toulouse. Rien à venir sur Skyrock, peut-être un, peut-être deux sons, on va voir, mais juste avant un point sur l'actu à 7h30. 19 morts et 25 blessés, c'est le bilan d'une attaque au couteau qui s'est produite au Japon. Un homme a fait irruption dans un centre pour handicapés à l'ouest de Tokyo. Il s'agirait d'un ancien employé de l'établissement dont les motivations restent inconnues. Il aurait affirmé vouloir débarrasser le monde des handicapés. L'individu s'est rendu lui-même euh, à la police et il a avoué les faits. Le mea culpa du Parti démocrate, la convention qui va officiellement désigner Hillary Clinton comme euh, candidate a commencé à Philadelphie. Des excuses ont directement été formulées au candidat des primaires euh, Bernie Sanders. Wikileaks a dévoilé des milliers de mails qui démontrent que le parti a tenté de torpiller le sénateur. Des révélations embarrassantes pour Hillary Clinton et qui ont coûté la tête de la numéro 1 du parti qui a démissionné euh, cette nuit. C'est euh, la première dame, la First Lady Michelle Obama, qui est venue soutenir en personne la candidate démocrate. Michael Jordan qui monte au créneau pour apaiser les tensions raciales aux États-Unis. La légende vivante du basket ne parle pas souvent, voire pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que sa parole a du poids. Il appelle la société américaine à réagir et à changer. Le père de l'ex-basketteur et patron des Charlotte Hornets a été tué par balle en 93, ce qui le rend d'autant plus sensible à ce genre de violence. Le sextuple champion NBA estime euh, que des gens de couleur doivent être assurés d'un traitement juste et égal et que les policiers euh, doivent être respectés et soutenus. Le mystère qui plane toujours autour de la mort d'Adama Traoré, le rapport d'autopsie euh, ne se prononce pas et évoque l'absence de cause immédiate du décès. Une infection grave avait été évoquée dans un premier temps, mais elle ne serait pas la cause de la mort du jeune homme de 24 ans. La famille demande une contre-autopsie qui sera menée dans les prochains jours. Elle continue à d'évoquer la possibilité d'une bavure policière. Il a réussi son pari. Solar Impulse a atterri cette nuit à Abu Dhabi. C'est une grande première. L'avion qui fonctionne à l'énergie solaire a fait le tour du monde, 42 000 km. Un périple qui a commencé en mars 2015. Et puis les premières sanctions qui tombent à 10 jours des JO de Rio. 13 sportifs russes ont pour l'instant été officiellement déclarés non éligibles suite au récent scandale de dopage d'État. 7 nageurs, 3 rameurs, 2 haltérophiles et un lutteur resteront à la maison à moins que euh, les différents appels qui ont été formulés euh, arrivent à leur terme de manière positive. Pas de souci en revanche euh, pour euh, le moment du côté des fédérations de tennis et d'équitation. Euh, pour rappel, le CIO a autorisé les athlètes russes à participer aux Jeux sous réserve de l'accord des fédérations des différentes disciplines. Merci Rémi. À tout à l'heure. Eh oui, vers 8h, prochain point sur l'actu. Là, il est 7h32. Allez, pour la plupart, vous êtes en train de vous réveiller tranquillement. En ce mardi 26 juillet, il y a peut-être des cadeaux là pour vous dans un instant. Rihanna, si je vous passe deux titres de Rihanna, à la suite, vous envoyez Rihanna par message au 7 20 20. voici en tout cas un son sûr de Rihanna, peut-être deux, cinq places à gagner il y a deux Rihanna à la suite. 5 places pour son concert samedi au Stade de France avec Skyrock. Rihanna Drake, c'est tout de suite. you the nicest. Nobody touched me in a righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something up and Ellen, nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. You see me, I be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt you. I get done, done, done, done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got is trying to end me off. Yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work, work, work, work. It's me there, work, work, work, work, work, work. You me do my the cat from my dirt, dirt, dirt, dirt. mm Work, work, work, work, work. Yeah. Morning. Morning. Morning. Rap and R&B. Rap. rap. And R&B. Le morning rap and R&B, 6h-9h sur Skyrock. Hi, this is Rihanna and you're listening to Skyrock. Skyrock. Come on, rude boy, boy, can you get it up? Justin Timberlake avec Can't Stop the Feeling sur Skyrock et juste avant, on vous a joué deux sons de Rihanna à la suite. Il y a eu Work on joue avec Drake et puis il y a eu un classique de Rihanna aussi. Roadboy au standard. Tiens, on va faire un petit tour rejoindre euh, Karine du côté de Marmande. Salut Karine. Salut Mehdi. Comment ça va Karine à Marmande Ça va, la pêche, impeccable. Marmande, euh, dans quel département déjà 47, ah Lot-et-Garonne. Ah garonne c'est ça. J'avais un petit trou de mémoire et euh, voilà. Bon, ça va euh, euh, tout, se passe bien dans le Lot-et-Garonne Ouais, impeccable, je vais embaucher. Ça va être les vacances ce soir, c'est le top. Bon, bah super, euh, tu, vas où en vacances ben, je vais partir dans les alentours, mini la plage, le soleil, profiter quoi. Ok, très bien. Karine, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est toi qui as été tiré au sort. C'est toi qui gagne les 5 places pour le, concert Skyrock de Rihanna à la saint au Stade de France. Super Et en plus, comme c'est les vacances, bah, tu vas aller faire un petit tour à Paris, tu vois. Ouais, c'est le top. Merci, merci Skyrock, le top. Avec qui tu veux, les 5 places, c'est pour toi. C'est gagné, Karine. On te fait un bisou trop ouais. Gros bisous, Mehdi. Merci Skyrock. Ouais, bah de rien, Karine. Courage pour le boulot. C'est quoi ton taf, toi euh, je bosse à la préfecture à Azem. D'accord, ok. Et eh ben on fait une petite dédicace là, tout le 47, tout le Lot-et-Garonne à l'écoute de Skyrock on te fait un gros bisou, euh, Karine. Ça marche, bisous, merci Skyrock. De rien, bon concert, amuse-toi bien samedi au Stade de France. On met ça tout à l'heure dès que vous entendez deux titres de Rihanna. Vous envoyez Rihanna par message 7220 et euh, comme Karine, vous repartez avec 5 places. On reste dans le sud, après le Lot-et-Garonne. Chérie, que tu continues de l'accompagner jusqu'à la grille de l'école, pourquoi pas Que tu lui donnes encore des surnoms d'animaux en public, à la limite. Mais regarde les choses en face, il a les pieds qui dépassent du lit, ton canard des îles. Ça tombe bien, en ce moment chez Ikea, le cadre de l'Imalme 90 cm par 200 est à 99 euros au lieu de 129. Sur présentation de la carte gratuite Ikea Family, détail sur Ikea.fr. Ikea Allez, bonne matinée, bon réveil, 7h46 dans un instant, Jules, mais juste avant un point sur l'horoscope tout de suite. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et eh oui, l'horoscope de l'amour, comme tous les matins, entre 6h et 9h, votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5. Les versos et les cancers, vous êtes pas bien là aujourd'hui. 0 sur 5 euh, en ce mardi, 26 juillet, toute petite forme. Vous allez passer euh, la journée tel un fantôme. Les gens ne prêteront pas beaucoup attention à vous. 1 sur 5 pour les taureaux et les scorpions. Journée très moyenne euh, s'annonce ce matin. Déjà, vous serez pressé d'être à demain, 2 sur 5 pour les lions. Et les poissons, des regards seront tournés vers vous. Soyez attentifs, les célibataires. L'amour est pas loin. 3 sur 5 pour les euh, vierges et les béliers, donc c'est pas mal du tout. Euh, vous êtes bien et vous serez drôle, surtout. Élément très important pour euh, plaire à votre partenaire. 4 sur 5 pour les capricornes et les sagittaires aujourd'hui. La journée s'annonce très bonne. En amour, célibataire ou en couple, vous ferez l'unanimité. Et puis 5 sur 5 de puissance amoureuse aujourd'hui. Pour les balances et les gémeaux, super journée en perspective, en amour. quoi que vous fassiez, votre partenaire sera à vos pieds. Vous êtes euh, les meilleurs, profitez. Allez, bon mardi, bon réveil, bonne matinée tout le monde. On se fait euh, comme promis le son de, de là tout de suite. Emotions sur Skyrock, il est 7h47. C'est Jojo Jules sur Skyrock. Rappé RB non-stop. C'est Jojo Jules sur Skyrock. Rappé RB non-stop. Je rêve de thunes de les vrais, faut que je les raisonne. Je fais ce que je peux pour mes photos Et font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment, je peux sauter. Je prends la vie comme un tournoi. Tu veux t'évader, partir de là. Alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes. Je fais que ta fille comme un chinois. Je me vois partir sous se nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul, je suis parano. Faut pas qu'on me laisse R&B non-stop. Rap, rap, R&B. Le morning rap et R&B, 6h-9h sur Skyrock.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 You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body work, work. We can work some more. Oh, oh, oh. We can work some more. Oh, oh, oh, Let's put it in motion. I'ma give you a promotion.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 Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put it right like my time, she. She ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the forest with me.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 pas permis, non-stop, ça continue. Avec Aïtou Pelin Biza, Mike Posner arrive avant 8h du mat sur Skyrock. Il est 7h54. Sans place de concert Rihanna au Stade de France avec Skyrock. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. So you guys ready? 65 centimes plus coup d'un SMS. Max a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's, alors il croit qu'il peut tout emporter, même ce titre de champion du monde de beatbox. Oui, mais Max, c'est chez McDonald's que tu gagnes à tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Je gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août. Voir règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. Alonso va te dépouiller, ça y est. c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les ans sous son blabla. Elle provoque des bagues. Alonso, nouvel album disponible. En concert au Dôme de Marseille le 26 novembre. Le morning rap R&B. 6h-9h sur Skyrock. Eh ouais, qu'une grosse exclue tout de suite. On vous l'a joué pour la première fois hier. Il était 18h. Maître Gims. Voici 150. Euh, Ramsey. Tu la veux, tu la veux, fais le prix, fais le prix. Mia, Ramsey. Plus le boule, plus le boule est gros, est gros. Plus les balles, plus les balles sont gros, sont grosses. Tu fumes, tu fumes comme à ouf, comme un ouf. Ça prend, ça prend. Parano, parano. À tel point, tel point que tu doutes, tu doutes sur le frère, sur le frère. Voilà no, voilà no. travers travers. les époques, les époques. Islander, Islander, Bomba, pour elle, pour elle. Les mecs, les mecs sont tous, sont tous les mêmes, les mêmes. La fille, la fille, elle est classe, elle est classe. Mais lui il aime, lui il aime. Les jolis gars, jolis sont dans mon verre, ça prend de la place pour rien, mon frère. Le cul posé sur le trône de fer, je regarde les écuyers. Tu vises la tête, mais le flingue, sans rail. C'était ton frère, c'était ton rey. Oh my god, c'est dingue, la force du blé. Je sors le féfé pour acheter du lait genre, ce genre de style, de style. J'arrive, en paix, en paix. Je repars, en jet. En jet. Le fisc, le me les casse, me les casse. Mets l'oseille, dans les vases, dans les vases. Le fisc, le me les casse, les casse. Fais de moi, fais de moi, à moi les casques. Allongé, allongé, dans les vignes, dans les vignes. Rabat, rabat, dans le vide, dans le vide. Je suis, je suis, partout, partout. Le drapeau, drapeau. Jezreel, Ne mets pas de glaçon dans rajoute, rajoute un autre, un autre. Mon verre, mon verre est vide, il est vide.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 On fait un point sur l'actu, le sport, la météo maintenant avec euh, Rémi avant d'écouter le son de euh, One Dance. Le son de Drake qui arrive. Salut Rémi. Salut Mehdi. Salut la météo, comment va eh Elle va ben, eh ben bien la météo aujourd'hui, c'est encore euh, une belle journée estivale un mardi, agréable pour euh, ceux qui sont en vacances, puis pour les autres aussi, hein, parce que la météo c'est pour tout le monde. Quelques petites gouttes de pluie dans le nord-est, hein, mais c'est pas bien méchant, ça va vite se dissiper au fil des heures, et puis le soleil va s'imposer principalement euh, si vous êtes dans le sud de la France. Les températures ce matin, 11 degrés à Beauvais, 13 à Orléans, 14 à Reims et à Lille, 16 à Saint-Etienne et à Paris, 17 à Strasbourg, 18 à Lyon, 21 à Bastia, 22 à Marseille, dans l'après-midi il fera 20 à 22 à Brest, 24 à Lille et à Rouen, 25 à Beauvais, 26 à Paris, 27 à Laval, 29 à Limoges, 30 à Lyon, 31 à Marseille, 33 à Perpignan et 36 du côté de Nîmes. La pollution pas trop mal, les indices compris entre 3 et 5. 5 à Lyon, Marseille, Nice, Montpellier, Perpignan et Toulouse. Drake, One Dance à venir juste après l'actu maintenant, il est 8h01. Une nouvelle grève chez Air France à partir de demain et jusqu'au 2 août cette fois-ci. Ce sont les hôtesses et les stewards qui entrent dans la danse. Les syndicats veulent peser sur les négociations concernant l'accord collectif du personnel. Un mouvement euh, qui intervient bien évidemment au pire moment pour la compagnie. 70% des vols moyens courriers resteront euh, assurés. 90 pour euh, les longs courriers. Si vous devez prendre l'avion dès demain, eh bien vous pouvez vous renseigner directement sur le site de la compagnie. Un rapport qui fait froid dans le dos. Il a été publié hier par une revue médicale britannique. Les chercheurs estiment que des dizaines de milliers d'enfants pourraient naître avec des malformations dans les prochaines semaines. Conséquence de l'épidémie Zika en Amérique latine et aux Caraïbes, véhiculée, vous le savez, par les moustiques. Dans 80% des cas, l'infection passe inaperçue. Il n'existe à ce stade aucun traitement efficace. L'épidémie devrait s'éteindre d'elle-même dans deux ou trois ans. <coughs> J'en perds ma voix. <coughs> un petit moustique au fond de la gorge. C'est pas un chat dans la gorge, c'est un moustique dans la gorge. <laughs> Le premier bébé atteint de graves malformation euh, dues au virus en Europe est né hier en Espagne. Et si la Turquie rétablissait la peine de mort, c'est ce qu'a laissé entendre le président Erdogan. Le chef de l'État estime que c'est euh, le peuple, que c'est ce que le peuple veut et que le gouvernement doit entendre ce que le peuple dit. Une nouvelle constitution va être élaborée avec l'opposition. Les discussions ont d'ores et déjà euh, commencé. Les flammes qui continuent de ravager des milliers d'hectares de forêt en Californie. Les autorités parlent de l'équivalent de 10 000 terrains de football américain par jour. 20 000 personnes ont dû fuir leur maison. 3000 pompiers sont sur place, mais seulement 10% du sinistre reste maîtrisé. Deux adolescents tués, une vingtaine de blessés hier à Fort Myers en Floride. Les victimes sortaient d'une boîte qui avait organisé une petite fête spéciale pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans. Une fusillade a éclaté devant l'établissement. Les témoins affirment avoir entendu des tirs depuis un véhicule de type 4x4. Quatre personnes ont été interpellées. Il ne s'agit pas d'un acte terroriste. Et puis du sport pour finir avec le mercato qui se poursuit alors que tous les clubs se préparent à entamer une nouvelle saison. Ça commence d'ailleurs dès demain pour Monaco qui joue euh, le tour éliminatoire de la Ligue des Champions contre Fenerbahçe, mais on aura l'occasion d'en reparler. Les transferts donc, Pogba de la Juve vers Manchester ou encore d'André Gomez qui s'est engagé euh, avec le Barça. Mais alors, quid Où est le Real Que fait le Real C'est vrai que euh, la Maison Blanche s'est montrée particulièrement sage ces derniers temps, mais mais mais ça ne veut pas dire qu'elle a dit son dernier mot. le club serait tenté par l'idée de renforcer son entrejeu et forcément qui est disponible comme milieu, il n'y a pas beaucoup. Alors, bah, on essaie d'aller taper un petit peu chez les meilleurs et ceux qui sont pas forcément dispo. Et c'est Marco Verratti qui euh, inspire en ce moment euh, le Real. Bon, pas sûr que ça le fasse, hein, surtout après le départ de Zlatan. Le boss parisien Nasser Al-Relaifi euh, compte sur l'Italien. Il l'a d'ailleurs refait signer jusqu'en 2021. Si le Real veut le débaucher, va vraiment falloir payer très cher. très très cher même. Et Cristiano Ronaldo à Marseille, t'en parles pas Rémi Ah bah j'ai pas eu cette information. Bah, moi non plus. <laughs> désolé les Marseillais. Hein. S'il y a Cristiano Ronaldo, je pense qu'il faut, il y, a, que lui qui joue en fait. Ah ouais, il y a que lui qui joue. il n'y a pas les moyens d'acheter d'autres joueurs autour quoi. C'est Cristiano <laughs> Ronaldo face à... payé. Bah, c'est mort. Même les membres du staff et tout, hein. il n'y a ah, pas d'entraîneur, il n'y a rien. Quoi. Pas de personne. <laughs> Euh, tu reviens tout à l'heure, dernier point sur l'actu Rémi, euh, vers 8h30 donc. Ça marche, à tout à l'heure. Allez, 8h05, bonne journée, bon mardi 26 juillet aujourd'hui. La roulette va tourner, avant 9h on vous attend avec euh, dedans la compile Planète Rap 2016, avec tous les bons sons de Skyrock et aussi l'enceinte Monster Backflow, t'as déchiré l'enceinte, elle vaut 200 euros, elle est flottante, on peut la mettre dans l'eau, à la piscine, à la mer, tout ça.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 Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Nouveau, nouveauté, nouveau son. Nouveauté Skyrock. me regarde. À travers mon innocent, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle La France est belle, est belle. Mais me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime. Je suis français. Ils veulent pas que Marion soit pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne. Je t'invite à manger un bon mafé chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'enchaîner. Je suis français. juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne, fier d'être le fils de Monsieur Diallo, éternellement insatisfait. À suivre. Black M sur Skyrock avec Je suis chez moi, il est 8h11. Skyrock, Hip-Hop, Skyrock, Hip-Hop and premier sur le rap. Avec euh, le crew et Nekfeu, on va écouter J'aurais pas dû et juste avant, voici Lil Wayne et Wiz Khalifa, Sucker for Pain. I torture you, take my hand through the flame. I torture you, I'm a slave, do you get of a pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dog. Ten toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. matter, you don't know me. I've been rolling with my team, we the illest on the scene. I've been riding around the city with my squad. I've been riding around the city with my squad. We just to getting crazy, living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up, cause I know what. We've been loyal, we've been fan, we the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I've been busting, no discussion for my family. No hesitation through my scope, I see my enemy. Like, what's up? Hold up, we finna reload up. Yes, I reload up, I know what up, I know know what I, I torture you. devoted to destruction. A full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain. I'm a dummy, might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark. Got jealous bitches up in the boat, eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the North Pole. That's why my heart cold, full of sorrow. The lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't fear shit for tomorrow. And I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just fucking complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain. Used to doing bad, now we feel like we just now getting in. Getting in, getting in, getting in. Ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. begging, begging, begging, begging, begging, begging for more pain. Got me begging, begging, begging, begging, begging, begging for more pain. Got me begging, begging, begging, begging. It's the morning. The morning. morning. The morning. Le morning rappé R&B. Wake up. Wake up. 6h, 9h sur Skyrock. Le diable me remet dans le mal Elle veut que je l'emmène en bas Afin de fumer la white widow Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je balle. Mais c'était pas la White wheel J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je Celle qui quoi Me réconforte La seule qui veut bien de moi. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconforte La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime je sais que je vais recommencer. Toi-même, tu sais comment c'est. Quand, quand, quand, quand, quand, Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Pas Jamais de la vie. Mais je Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des celles à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de belles J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience. J'ai tout gâché pour cette épouse extravagante. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. pas mes Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes je sais que j'en trouverai pas comme elle, on visait la comète On avait tout pour être bien mais je tentais déjà comme elle Je sais que j'en trouverai pas comme elle, on visait la comète me connais, ouais. J'ai déconné, ouais. C'est toujours la même rancœur. Si elle veut pas se taire, je peux pas le faire à sa place. L'amour se transforme en guerre. Et tout s'arrête quand elle déclare sa flamme. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je bague. Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû jamais de la vie. Mais je trahissais. C'est qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je trahis pas mes Jamais de la vie. Mais je trahissais. C'est qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fautes. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer c'est Quand, quand, quand, quand, quand, quand Le diable me remet dans le mal Fait que je l'emmène en bas Afin de fumer la white weed Elle dit qu'elle veut me parler à huit Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je balle Mais c'était pas la white weed J'ai fait du mal à ma petite le morning, rap R&B, c'est tous les matins, toute cette semaine, 6h, 9h sur Skyrock. On vous passe plein de bons sons, rap R&B, US, euh, français, plein de classiques aussi, euh, qui, euh, qui se préparent. Euh, dans un instant, il y aura Jay-Z Alice euh, notamment tout à l'heure avec euh, Empire State of Mine. Et là, c'est le S-Crew qu'on va l'écouter avec Necfeu pour J'aurais pas dû. Ken Jones arrive. Oh, Ken Jones, c'est lui. Oh là, Un des cartons US du moment découvert chez nous. Don't mind, Ken Jones arrive. 8h20, bonne matinée. Bon mardi. sans place de concert Rihanna au Stade de France avec Skyrock. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite voit Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. you guys 65 centimes plus coup d'un SMS. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô jambon, euh, pardon, allô patron Bah non mais dis donc Ah bah oui patron, hein, mais c'est pas moi, c'est Lidl. En ce moment, les 6 tranches fines de jambon de Bayonne IGP Origine France, forcément, elles sont à 1,59€. Du vrai bon jambon de Bayonne à 1,59€ les 6 tranches Eh oui patron, hein, c'est du grand lard. <laughs> Euh, bah, pardon, hein, du, du grand art. Patron Patron. on est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 1,59€ le paquet de 100 grammes, 15,90€ le kilo. Offre valable jusqu'au mardi 2 août. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Alors c'est cool d'habiter seul Grave, ça m'évite pas mal d'allers-retours. Ah, j'avoue que la fac c'était un peu loin de chez tes parents. Eh, ça m'évite surtout des allers-retours entre mon canapé et mon lit. Vous aussi, adoptez le confort de nos canapés lits. En ce moment, le canapé convertible L'XL et Brandsta est à 229€ au lieu de 289. Sur présentation de la carte gratuite IK Family détails sur Ikea.fr. Ikea. Aujourd'hui sur notre forum, Lionel, mécanicien indépendant à Roubaix. Lionel, racontez-nous. Alors, la semaine dernière, un client est venu me voir à l'atelier pour changer son embrayage. Forcément, il voulait pas se ruiner. Qu'avez-vous fait Je suis allé chez et à 150 euros pièce, il y avait comme un mystère. Un mystère Bah ouais, beaucoup trop cher. Alors que sur mystèreauto.com, je l'ai trouvé à 79 euros. Là, il y avait plus de mystère. Et en plus, ils l'avaient en stock, ils me l'ont envoyé le jour même et j'ai pu tenir mes délais. Ah ça c'est pro. Pour vos pièces auto. Pas de mystère, mystère auto. C'est aussi pour les pros. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous allons arriver dans quelques instants sur votre lieu de vacances. Pour votre confort et votre sécurité, merci de rester sur l'application Yax et de continuer à délirer. Je répète, pour votre confort, restez sur l'application Yax et continuez à délirer. Toute l'équipe de ce train et le peuple de Yax vous souhaite d'agréables vacances. Yax, Y-A-X. En ce moment, chez Carglass, pour toute intervention vitrage, on vous offre vos balais d'essuie-glace avant. Et en plus, c'est des Une offre comme ça, faut pas la rater. Alors, prenez rendez-vous maintenant. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable jusqu'au 6 août dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur carglass.fr. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je, l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. mais n'importe quoi, vous avez des preuves C'est quoi vos sources Lucas Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Midas à 40 ans. Bonne nouvelle Je dois justement faire ma révision. Eh bien, la révision Midas est 25% moins chère en moyenne que chez votre constructeur. Oh, je veux mieux que ça. C'est vos 40 ans après tout. Attendez, on révise votre voiture et avec Midas Connect pour 1 euro de plus, elle repart connectée. Oh, la révision Midas de mieux en mieux. Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur midas.fr. Jamais Skyrock t'a offert autant de musique dès le matin. Dès le Morning, morning. morning. Le morning rap et R&B. 6h, 9h sur Skyrock. Hola. Hola, na She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson. that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, como esta? She said, Konnichiwa.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 She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. To me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the eyes looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade. Her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da.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 And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love on my She said, hola, oh como esta? She said, konnichiwa She said, pardon my French I said, bonjour, my Then she said, it, And I said, nabule No matter where I go, go You know I love on my She said, hola, oh como esta? She said, konnichiwa She said, pardon my French I said, bonjour, my da, Then she pass it. And I said, nabule No matter where I go, go You know I love on my Skyrock, hip-hop, hip-hop, Skyrock, hip-hop and R&B, premier sur le rap.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 Alors Rémi, le temps aujourd'hui c'est comment Ah bah c'est estival, c'est une très très belle journée. bien c'est l'été. Ah bah oui voilà, très belle journée, du soleil pour tout le monde, oh, un petit peu de pluie là ce matin dans le nord-est mais ça va très vite euh, se dissiper. Aujourd'hui il va faire beau, c'est un mardi magnifique et on va tous pouvoir en profiter surtout si on est dans les régions du sud. Les températures ce matin 12 degrés à Alençon, 13 à Lorient, 14 à Lille et à Poitiers, 16 à Paris et au Havre, 17 à Nancy, 18 à Lyon, 19 à Carcassonne, 20 22 à Marseille au meilleur de la journée. Il fera 19 sur la plage du Touquet, 20 à Cancale, 21 à Pornic et au Sable d'Olonne, 22 sur la serviette de Mimizan, 23 les pieds dans l'eau à Arcachon, 26 à Cannes, 28 à Argelès et 30 sur les transats de la Grande Motte. La pollution, c'est pas trop mal, les indices compris entre 3 et 5, 5 à Lyon, Marseille, Nice, Montpellier, Perpignan et Toulouse. Allez, bonne journée, bon réveil. 8h31, un point sur l'actu avant Beyoncé. Un nouveau cas de grippe aviaire en Dordogne malgré le vide sanitaire. Les contrôles ont été effectués en fin de semaine dernière. Un coup dur pour euh, l'éleveur concerné qui est sans ressources depuis 6 mois et qui attend les premières indemnisations sur ses 24 500 canards. Euh, bah, tous sont en cours d'abattage. Un dramatique fait d'hiver hier à Perpignan. Un bébé âgé de 20 mois a échappé à la surveillance de sa grande sœur d'une vingtaine d'années. L'enfant est tombé du deuxième étage d'un immeuble. Les pompiers sont rapidement arrivés sur place mais n'ont rien pu faire euh, pour le sauver. La montagne qui continue de tuer, même en été. Soyez vigilants si vous allez passer quelques jours de vacances par là-bas. Une alpiniste chypriote et un randonneur normand ont trouvé la mort hier dans deux accidents différents en Haute-Savoie. Les victimes sont décédées sur le coup. Plus de souris ou de lapins sous le scalpel des collégiens et des lycéens. L'annonce a été faite hier par le ministère de l'Éducation nationale. La dissection de certains animaux en cours de sciences et vie de la Terre est désormais interdite. Euh, seuls ceux qui font l'objet d'une commercialisation pourraient être analysés dans les établissements. Le méa culpa du Parti démocrate, la convention qui va officiellement désigner Hillary Clinton comme candidate a commencé à Philadelphie. Des excuses ont directement été formulé au candidat des primaires, Bernie Sanders. Wikileaks a dévoilé des milliers de mails, on en parlait hier matin, qui démontrent que le parti a tenté de torpiller le sénateur. Des révélations embarrassantes pour Hillary Clinton et qui ont coûté la tête de la numéro 1 du parti qui a démissionné. Il a réussi son pari, c'est assez fou. Solar Impulse a atterri cette nuit à Abu Dhabi. C'est donc la fin d'un tour du monde qui a commencé en mars 2015. L'avion qui fonctionne seulement à l'énergie solaire a donc parcouru 42 000 km sans une seule goutte de carburant. Du sport et du foot. On a parlé des Bleuets hier, hein, euh, donc euh, qui sont champions d'Europe depuis dimanche. Pas question de faire l'impasse sur les Bleuettes. L'équipe de France féminine euh, des moins de 19 ans est actuellement en train de jouer son Euro. Eh bien, elle s'est qualifiée cette équipe pour les demi-finales après une victoire 2-1 contre les Pays-Bas. Prochain match jeudi. Et on vous tiendra au courant évidemment sur Skyrock. Bien sûr. Rémi retour demain. À demain. Bonne journée à tous. Bah ouais, bonne journée à toi. Sous le soleil exactement. Avec <laughs> c'est où les, les, pluies C'est un peu sur le nord-est ce matin. Un petit peu sur le nord-est, mais, c'est vraiment. Comme tu nous as dit, rien de bien méchant. Ouais ouais. Ok. Allez bonne journée. J'en avoue tout doux tous à demain Rémi, ciao. À demain, ciao. Et euh, le morning rapper euh, rap R&B euh, continue hein, sur Skyrock comme chaque matin toute cette semaine entre 6h et 9h sur Skyrock avec les cadeaux là avec la roulette qui tourne. Roulette, vous pouvez commencer à vous inscrire d'ailleurs hein, ce mardi 26 juillet, on vous attend par SMS, vous envoyez 7 20 enfin vous envoyez roulette surtout au 720 sinon ça marche pas. Donc voilà, vous faites le 7 20 par SMS et vous envoyez roulette avec la compile Planète Rap 2016 à gagner et l'enceinte aussi Monster Backfloat. Ça va tourner à 9h du mat euh, sur Skyrock. Il y a l'horoscope aussi qui arrive tout à l'heure. L'horoscope de l'amour et puis Beyoncé. À écouter tout de suite. Voici Hold Up. They don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. Something don't feel right because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. It's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy? Jealous or crazy? Oh, I like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love. Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage. Still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your shades. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you. But y'all know we were made for each other, so I find you and hold you down. Missing, say, hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love me like I love you. It's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, five star, sexy loving in the car. Like make that wood, like make that wood, holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy. Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. I hop up off my bed and get my swag on. I look in the mirror, say what's up. What's up, what's up, what's up? I hop up up my bed and get my swag on. I look in the mirror and say, What's up? What's up? What's up? What's up? Rap, rap, R&B. Le morning rap et R&B, 6h, 9h sur Skyrock. Quand je parle, je fais. Rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop? peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait. Je m'étais quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh, non. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse parler, vas-y, laisse faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des ton mal dans deux sales affaires. Mon marche à la parole, j'ai que ça les dérange, je que ça les dérange, je qui pense sur ton Mon Mon marche à la parole, je que ça les dérange, je que ça les dérange, je qui pense sur nos On en a rien à foutre. Pas, pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est, pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai la télé, on a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales ils font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laissez parler, vas-y, laisse faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirs j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Nous on marche à la parole. J'ai que ça les dérange, j'ai que ça les dérange. J'ai qui prend mon manteau. Nous on marche à la parole. J'ai que ça les dérange, j'ai que ça les dérange. J'ai qui prend mon manteau. On en a rien à foutre. Je crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On dieu nos promesses, de parole. Et qu'est-ce que ça peut te foutre quest On va d'où on vient Rien à faire, je trace ma route Je marche à la parole Vas-y, laisse-les parler Vas-y, laisse-les faire Moi, je vais pas m'en aller Je vais pas me laisser faire Je traîne plus dans vos soirées J'en ai rien à faire j'ai des potons mal barrés dans deux sales affaires. Nous on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent sur nos dos. Nous on marche à la Skyrock avec ça les dérange. Il est 8h40, bonne matinée, bon réveil. Maître Gims, avec ma beauté, c'est pour la suite du son. Et l'horoscope aussi se prépare dans un instant. Showroomprivé.com présente Ce joli sac à main, livré tout de suite demain. Ce jupon blanc et gris fera la route avec lui ce haut de demoiselle sera vite fait chez elle. Il sera accompagné d'un petit déshabillé. Elle est livrée vite fait avec showroom privé. Les grandes marques jusqu'à moins 70% et livrées en 24 heures, c'est le service demain chez vous de showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Offre valable sur les ventes labellisées demain chez vous. Pour vos pneus, vous passez des heures à chercher les moins chers. Eh bien Fred, non. Non, moi je suis sûr d'avoir le moins cher. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Fred change ses pneus chez Noroto. Et être détendu avec son budget auto, c'est facile avec Noroto. Tous les pneus sont en permanence au prix les plus bas. Sinon, on vous rembourse la différence. Noroto. Modalité en centre et sur noroto.fr. 8h42 sur Skyrock, Maître Gims arrive avec ma beauté, mais avant l'horoscope. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Eh oui, l'amour, l'amour, l'amour. Tous les matins, rendez-vous sur Skyrock avec euh, l'horoscope dans le morning. Entre 6h et 9h, 0 sur 5. Hein. c'est votre puissance euh, amoureuse euh, qu'on établit chaque matin sur une échelle de 0 à 5. 0 sur 5 aujourd'hui pour les versos et les cancers. Toute petite forme, vous allez passer la journée tel un fantôme. Les gens ne prêteront pas beaucoup attention à vous. 1 sur 5 pour les taureaux et les scorpions. Une journée très moyenne s'annonce. Ce matin déjà, vous serez pressé euh, d'être à demain. Deux pour les lions et les poissons. Des regards seront euh, tournés vers vous, soyez attentifs, hein, les célibataires, l'amour est pas loin. 3 sur 5 pour les euh, vierges et les béliers. Vous êtes bien et vous serez drôle, surtout. Élément très important pour plaire à votre partenaire, 4 sur 5. Donc c'est pas mal du tout, hein, pour, c'est même très bien. pour les capricornes et les sagittaires, la journée s'annonce très bonne en amour, célibataire ou en couple. Vous ferez l'unanimité et puis très très très très très très très très bon pour les balances et les gémeaux, 5 sur 5 de puissance amoureuse. Super journée en amour, quoi que vous fassiez, votre partenaire sera à vos pieds. Vous êtes les meilleurs, profitez. Allez, bon mardi, on est le 26 juillet. Il y a la roulette qui arrive dans un instant, la roulette au 7 20 20.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 Yeah. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like the Simmons whipping pastry. Cruising down 8 Main Street. Off white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm up that bed stop, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside. Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. with old at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling rock. Africa been by the shit. Home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fit. They act like they forgot how to act. Eight million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special, when I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne same way. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King, yo. I'm from the Empire State. That's finding need blinders, or they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't bite the apple eve, caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin is a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you. Life starts when to church and came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. MDMA got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. des plus euh, grands classiques hein, de, de l'histoire du, du, rap US. Euh, on, franchement, on peut le dire. Hein. Jay Zalisaki, on en a écouté. Empire Set of Mind sur Skyrock. Il est 8h50. Il y a les dédicaces qui arrivent. Il y a euh, du son également avec Calvin Harris et Rihanna pour si Si tu You fort et la roulette. C'est maintenant. Skyrock, t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Plus de Bluetooth Monster Backfloat avec David pour faire, tourner la roulette tout de suite. Salut David Salut, ça va Ça va et toi David Ça va, tranquille. Bien réveillé ce matin, ce mardi Ah ouais, en pleine forme, toujours en train d'écouter Skyrock. Eh bah c'est bien, 26 juillet, 8h50, euh, réveillé depuis quelle heure toi depuis 6 h pour le travail tout de suite. Pour t'étais déjà au boulot là ou euh Ah ouais, depuis 7 h je suis sur la route. Oh là là là là tu, 7 h sur la route et euh, début du taf à quelle heure 8 h Ah oui, donc depuis 50 minutes en, en train de bosser. C'est ça. Allez, quand tu veux, t'arrêtes euh, la roulette, je suis Christophe David, on t'écoute. visiblement, t'as un taf qui te permet de faire tourner la roulette même au travail. Ah ouais. Tu fais quoi toi C'est quoi ton boulot Peintre en bâtiment. Ok. Et euh, bah, monsieur le peintre en bâtiment, David, tu repars avec euh, la compile Planète Rap 2016 et l'enceinte Monster Backfloat, c'est pour toi. Ah, impeccable, merci. L'enceinte à 200 E qu'on peut mettre euh, qu'on peut mettre dans l'eau parce que c'est l'enceinte flottante. Je sais pas si on peut la mettre dans la peinture. Faudrait, faudrait tester. Peut-être pas. Non, non, non faut, faut, pas tester. T'as raison. <laughs> <laughs> on va pas te niquer ton enceinte quand même. Mais en tout cas, elle est pour toi avec la compile David. T'as une petite dédicace, un petit mot à rajouter ou pas euh, dédicace à tout l'ASM SM, en bâtiment. Et à Boudin en particulier. Eh ben c'est passé, passe le bonjour autour de toi David. Ça marche, merci. À, tous les collègues. Ciao David, à plus du côté de Hénin Beaumont dans le 6-2, la roulette euh, tout à l'heure euh, A pas manqué avec Maxime entre 9h et midi sur Skyrock, les dédicaces donc dans un instant et puis Calvin Harris avec Rihanna, c'est à venir pour des 6 watts fort Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Ah, le patron, hein, ça sent le roussillon. Le roussillon quoi Qu'est-ce qui flambe Le roussillon, patron, ça sent le roussillon. Ah, mais ça chauffe pour nous. Dès demain, le code de Roussillon rosé AOP passe de 1,99€ à 1,75€. Le code du Roussillon rosé AOP descend tout seul de 1,99€ à 1,75€. Mais Il va encore faire un carton Quoi, patron euh, Vous en voulez un carton oh, Ça va pas, non Enfin, quand j'y pense, on est déjà tellement mal. Ah, très mal. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur Lidl.fr. Offre valable jusqu'au mardi 2 août. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Chérie, que tu continues de l'accompagner jusqu'à la grille de l'école, pourquoi pas Que tu lui donnes encore des surnoms d'animaux en public, à la limite. Mais regarde les choses en face, il a les pieds qui dépassent du lit, ton canard des îles. Ça tombe bien. En ce moment, chez Ikea, le cadre de l'Imalme 90 cm par 200 est à 99 euros au lieu de 129. Sur présentation de la carte gratuite Ikea Family, détail sur Ikea.fr. Ikea Midas a 40 ans. Bonne nouvelle Je dois justement faire ma révision. Eh bien, la révision Midas est 25% moins chère en moyenne que chez votre constructeur. Oh, je veux mieux que ça. C'est vos 40 ans après tout. Attendez, on révise votre voiture et avec Midas Connect pour 1 euro de plus, elle repart connectée. Oh, la révision Midas de mieux en mieux. Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur midas.fr. Tu veux rencontrer la fille de tes rêves C'est facile. Tu peux te mettre au sport, développer des techniques de drague. Bonsoir. Et aller dans tous les cafés de la ville. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des nanas qui te plaisent près de chez toi. Smax, S-M-A-X. Les légendes du cidre. En 500 et des Caïmans, le roi Arthur dégustait du cidre lors d'une croisière sur le Nil. Il tomba nez à nez avec Cléopâtre. Elle avait le profil à boire du cidre. Arthur lui en proposa. Choisis ton préféré. Doux, brut, rosé, à la framboise Celui-ci. Hmm, quel bouquet ce cidre à la pêche Vous avez du nez, Cléopâtre. Ah non, non, je dis ça au pif. Oh. <laughs> Bref, depuis ce jour, le cidre à l'apéro, quelle fraîche idée. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. à Disneyland Paris, c'est le nouveau spectacle Mickey et le magicien. Un truc de ouf Avec plein de personnages Disney. En ce moment à Disneyland Paris, découvrez le nouveau spectacle d'illusion Mickey et le magicien.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 ce sera samedi qui arrive au Stade de France. Peut-être d'autres titres de Rihanna entre 9h et midi avec euh, Maxime qui est en face de moi. Salut Maxime. Bah salut Mehdi. Peut-être la double en effet avant midi. Hein. Peut-être 5 euh, places pour vous pour aller au Stade de France de Rihanna. Exactement. Guettez bien euh, la playlist de Skyrock. On a plein de places au filet pour aller mater. Rihanna, c'est l'événement là de, de l'été. 9h01, mardi 26 juillet aujourd'hui. Maxime en pleine forme. Mais ouais, en pleine forme. Et puis c'est un R&B non-stop. Avant de retrouver les dédicaces tout à l'heure, hein. il y a plein plein de sons à découvrir ce matin sur Skyrock. Exactement. Moi je vous retrouve demain pour un nouveau Morning Rap R&B. Je vous retrouve également tout à l'heure. On passe plein de temps ensemble là, hein, en ce moment. Ouais. Entre midi et 16h pour être dédicaces. Il va faire beau là aujourd'hui sur toute la France, euh, à part euh, sur le nord-est ce matin. Euh, quelques passages nuageux, mais rien de bien méchant. Et là, c'est parti avec toi, Maxime. Ouais, à tout à l'heure, midi. À tout à l'heure. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. C'est mardi. C'est Rapper NB non-stop sur Skyrock.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 Mon photoportrait dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non, j'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Blessé seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman. ça, va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Ça va pas fort. Hein? Allons-nous-en. Allô maman ça va pas fort. J'ai perdu du temps, allô maman. J'aime pas tes rides tes cheveux blancs, allô maman. j'crois que t'as besoin, toi peur, Allons-nous-en. Je serai ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir parle à la faucheuse. La nuit, je me réveille en âge, sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là, partout, toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. j'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. maman. J'aime pas tes rides tes cheveux blancs Allô maman, je crois que t'as besoin Repos, allons-nous-en J'aurais pas tout fait pour te perdre Mais je t'ai perdu, heureusement Que j'ai pas tout fait pour te plaire C'est hyper dur, mais au fond Tu vas partir, me laisser seul dans un 5 étoiles Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère Allô maman, ça va pas fort J'ai perdu du temps, allô maman J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman. Bobo, bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman. J'crois ta t'as besoin, j'crois que t'as besoin de repos. Allons-nous-en. Ouais, ça va? valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low as they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of cheater little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a low out gangster set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Tell me why are we so blind? the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running. But half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me.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 I need a one dance. Got an N C in my hand. One more time before I go. Rappel and Sub toute la matinée sur Skyrock avec Drake. On écoutait One Dance. À l'instant, on va découvrir le tout nouveau Joule. Je sais que c'est les vacances. Il y a plein de fans de Jules qui nous écoutent. Ça s'appelle Mon Bijou. Ce sera juste après Designer et Panda. C'est ça. Du gros son rap US. On sent qu'il y a l'influence de Kenny West hein, derrière ce son. C'est Designer, le New Yorkais, le protégé de Kenny West qu'on écoute maintenant. Et Joule juste après le nouveau. C'est Mon Bijou sur Skyrock. 100 places de concert Rihanna au Stade de France avec Skyrock. This is Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. 65 centimes plus coup d'un SMS. Showroomprivé.com présente. Une jolie robe à fleurs sur son vélo moteur, un chapeau rigolo quand elle est au boulot un mini short très chouette, direct sur sa tablette, une robe très mignonne sur son petit téléphone, avec l'appli showroom privé, elle peut plus rien rater. Jusqu'à moins 70% sur les grandes marques, c'est tout le temps avec l'appli showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. T'es prêt à prendre la route des vacances, Martin Je suis au top Regarde Flash, nouvelle plaquette de frein, nouveau filtre d'habitacle et nouveau filtre à air Et j'ai tout commandé sur oscaro.com On va déchirer sur la côte, Martin Comme Flash McQueen et Martin, Prenez la route des vacances avec Oscaro. Et en ce moment, pour toute commande sur oscaro.com, gagnez avec Vinci un an de télépéage valable sur toutes les autoroutes de France. Voir conditions sur le site. Oh, les vacances commencent bien Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô jambon, euh, pardon, allô patron Bah, non mais dis donc Ah bah oui patron, hein, mais c'est pas moi, c'est Lidl. En ce moment, les 6 tranches fines de jambon de Bayonne IGP Origine France, forcément, <laughs> elles sont à 1,59€. Du vrai bon jambon de Bayonne à 1,59€ les 6 tranches Eh oui patron, hein, c'est du grand lard. Euh, pardon, du, grand art. Patron Patron Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 1,59€ le paquet de 100 grammes, 15,90€ le kilo. Offre valable jusqu'au mardi 2 août. Pour votre santé, bougez plus. Showroomprivé.com présente. Ce joli sac à main, livré tout de suite demain. Ce jupon blanc et gris fera la route avec lui. Ce haut de demoiselle sera vite fait chez elle. Il sera accompagné d'un petit déshabillé elle est livrée vite fait avec showroom privé. Les grandes marques jusqu'à moins 70% est livrées en 24 heures. C'est le service demain chez vous de showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Offre valable sur les ventes labellisées demain chez vous. Vous, les rois de la perche égocentrée, les champions des poses faussement naturelles, les maîtres du sourire négligé, vous, les génies du selfie, mais continuez comme ça. Sérieusement, ça peut vous sauver la vie. Se prendre en photo est l'une des meilleures façons de repérer l'apparition d'un mélanome. En collaboration avec l'Institut Gustave Roussy et le collectif Ensemble contre le mélanome, l'application iSkin vous aide à surveiller l'évolution de vos grains de beauté pour faciliter votre suivi dermatologique. iSkin n'établit pas de diagnostic et ne remplace pas vie d'un dermatologue. Disponible gratuitement sur Apple Store et Play Store. Pas de mystère, Aujourd'hui sur notre forum, Lionel, mécanicien indépendant à Roubaix. Lionel, racontez-nous. Alors, la semaine dernière, un client est venu me voir à l'atelier pour changer son embrayage. Forcément, il voulait pas se ruiner. Qu'avez-vous fait Je suis allé chez et à 150 euros pièce, il y avait comme un mystère. Un mystère Bah ouais, beaucoup trop cher. Alors que sur mystèreauto.com, je l'ai trouvé à 79 euros. Là, il y avait plus de mystère. Et en plus, il l'avait en stock, ils me l'ont envoyé le jour même et j'ai pu tenir mes délais. Ah ça, c'est pro. Pour vos pièces auto. Pas de mystère, mystère auto. C'est aussi pour les pros. Credit cards in the scammers. Hitting no licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then the bullet, you bandit. Hope killers understand it. I got broads in Atlanta niggas that do a in the family. Credit cards and the scams. <laughs> hitting the looks in the van. Legacy, family, why is it look like a panda? Going out like a Montana, honey killers, honey hammers. Legacy, family, why is it family? Package full, Danny, selling ball, candy. Man out the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then they pull up your bandit, hope the killers understand me. <laughs> hey! <laughs> <laughs> panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in Atlanta, trips with the sipping fountain. Credit cards in the scammers, wake up beside you, let designer, whole bunch of ladies They be acting rats, I know we clapping shoot. I be pulling us up in the finest shoot. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I try to shoot. Black and six, fountain, why is he killing no comma? Pop a perk, I got slime gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the finest, no niggas, they come and kill you on the counter. Broly is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bitches, pull up and they get it. I got niggas, discount for digits, say you make you a lot in the money. Know some killers pull off in the end, baby. CTD pull off in the killer, baby. Call up, feeling, it, feel like gon' feel it, baby. Lift up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the body, you trending. Chop the dawn, doing business in the brave, doing the doing the doing the minute. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas. Panda. Panda. 감사합 panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just to throw in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bando. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacies, family, wait and see, panda. Package full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for Grammy. This nigga pull up your bandit, hope we killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted the in the phantom. Credit cards and the scammers. <laughs> Hitting the licks in the van. Legacy, phantom. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. legacy, phantom. <laughs> Why is he panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. May not the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then nigga pull up your banner. Hope the killers understand me. Nouveauté, nouveauté Skyrock. Tu peux me laisser, t'as le choix. Je suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, je t'aime bien habillé ou en pyjama. Coiffé ou avec les pinces. Des fois, tu sais pas où t'as mal, suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Y a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. Je à toi quand je suis dans ma piscine. Y a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous j'hallucine. Tous les jours mes yeux te dessinent. Je pense à toi quand je suis dans ma piscine. T'es mon bijou. Je fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bijou. Oh, oh. Dans mon bijou. Oh, T'es mon bijou. Je fou de toi, je veux mon bijou. Ali Shaki. Ali Shaki, ont In Common et sur Skyrock entre 9h et midi tous les matins. On est premier sur les classiques. On prépare euh, Beyoncé avec Shakira, Beautiful Liar, mais juste avant un extrait de l'album d'Alonso. L'album s'appelle Avenue de Saint-Antoine. Vous l'avez découvert sur Skyrock dans Planète Rap. Planète Rap, l'émission rap de référence tous les soirs entre 20h et 21h qui sera de retour à la rentrée avec Fred. Bien entendu, sur Skyrock, on écoute Alonso tout de suite. C'est Binta et vous êtes nombreux et nombreuses à le demander. Alonso Binta sur Skyrock. Ah bon Beyoncé et Shakira. dans sa vie consomme les hommes des autres sans aucun elle a pris du gal en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore des boules sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon pote pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On a la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. sois pas étonné de voir le monde. T'es tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. T'es tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas trying to end me. off. Oh, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face you could pick the time and the place. You spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work, work, work, work. It's let me up and work, work, work, work, work, work. You see me do my da da da da da da. So me about that work, work, work, work, work. When you walk out, la la la la la la. Man, I can't from my dirt, dirt, dirt, dirt. on Music Sky. Sky. Magic system de retour avec un. Après la